Ambo? Ng sad pro? Ikaw ba yan? Uy! Hot sauce ng sad pro? Putang ina yan. Sap, men. Ano, men? Putang ina, malungkot ka. Tanong pa lang sa malayo mo, malungkot ka na. Anong problema? Ano, men? In love ako. In love ka? Kanino? Hindi ko pwede rin sabihin, to eh. Eh, anong balak mong gawin ngayon? Hmm, ano nga ba? Alam ko na. Ang kailangan mo ay... Papel. Uy! Nice! Teka, teka. Parang may kulang pa. Ang kailangan mo pa ay... Lapis! Nice! Okay. <laughs> sagpray na. Baka sagpray pa ng iba. <laughs> Hambog ng Sagpro Crew. Yeah. Sup? <laughs> Stana. Sinulat ako tungkol sa'yo, tungkol sa akin, tungkol sa ating dalawa. <laughs> Parang agwa and bendita, ganito nangyari nun eh. Yo! Nakatambay ako, syempre gawaing binatilyo Ako ay nag-iisa at hawak ko ay sigarilyo At bigla kang dumaan at ako'y napatingin Tumayo akong bigla na parang may naisingin Ano kaya yon? Siguro numero Di ko alam ang gagawin Bigla akong natuliro Huminga ko ng malalim Ang loob nila kasal Ang nadadamang kaba Sa katawan nilang pasan Itinanong sa'yo Miss, teka lang anong pangalan mo? Sabi mo naman Bakit tatanong naman sa'yo? Sabi ko ulit sa'yo Gusto ko lang malaman Baka pwede naman ate sa'yo Makipagkaibigan Ang sagot mo sa'kin Susi lang naman pala eh Walang problema doon Basta't nandiyan ka lang palagi Pag mo na kagad ang puso ko Di ka naman snatcher, di diba? <laughs> Bakit kaya? Isa pa Ano bang meron sa'yo? Nakakaiba Na hindi ko nakita sa iba Kaya simula ng oras na yon Pinangako ko sa sarili ko Nag-iingatan kita Ako magiging soldier boy mo habang buhay para sa'yo <laughs> Kaya Simula nun, tayo'y naging matalik na kaibigan Bantayan, alagaan ka aking kinahiligan Pag sa'yo'y may manliligaw, ikay kukontakin Tatawagan ka nila at aking kukontrahin Dadating ang manliligaw ko na may sasakyan Huwag kang sumama, sige ka, ang puso mo wasakyan Eh ang sabi niya, wala pa siyang nagiging kasintahan Marami nang naloko yan, masabi ang nasa damdamin Na parang gusto kong ikay mapasain Naaalala ko noon ako ay tinitigan Ako'y nai-inlove ngunit aking pinipigilan Ano kaya itong nadadama sa iyong mata? Ako'y nadadala Minsan nga gustong sabihin sa iyong mahal kita Kaso baka sagot lang sa'kin Huwag kang magpatay nagkita tayo sa tambayan May sasabihin sana akong matindi sa'yo Kaso umatras na naman ang dila ko <laughs> Ganitong nangyari nun eh Ganitong ganito ah Okay, pakinggan mo Pwede ba kitang yayain Saan? Sa pasyalan Sige ba? Pagkatapos ituloy na sa kasalan Ha? Baliw ka ba? Ito naman hindi mabiro <laughs> Parang gago ka kasi Halika dito May gusto ka bang sabihin? Tapatin mo nga ako Ilove ka ba? Kaibigan lang kita at di tayo talo di ba? Talaga lang ha? Totoo ba yan? Oo nga Eh ba't lagi mo kung sinusubaybayan? Ah Ganito kasi yan Sige paliwanag mo Ayoko lang may tumabi dyan Saang tabi? Saan pa ba? Eh di dyan sa tabi mo Bakit nagsiselos ka? Anong pinagsasabi mo? Kunyari ka pa? Ulit naman, oo nga mahal kita Ngunit bilang kaibigan lang naman o gets mo na Okay, sige na, okay na, na ako sa amin Sige ingat ka, shit, bakit di ko pa inamin? Dang. Tama, ganun nga Di ko alam kung bakit laging ganun Hinahanap na kita Kahit summer Nilalamig pa rin ako Tsaka Wala naman si Mickey mo sa dibdib ko Pero ba't dinadaga ako? <laughs> Madaming katanungan Na hindi ko pa masagot Sa sarili ko Kaya ginawa ko tong kanta na to Para ilabas na to Hindi ko na kasi matiis eh Kahit dito lang kahit dito lang Malaman mo ang totoo ko to masabi sa iyo ng personal Baka isipin mong ako'y madrama at emosyonal Nahihiya kasi ako at baka mapahiya O di kaya'y mahimatay ka at biglang mapahiga na lang sa lupa Dahil sa aking sasabihin kataga Hindi nasabi ka agad dahil ako'y dinadaga Kapag ikay nasa harap ko di makapagsalita Pagkat malayo agwat mo sa tulad kong maralita Pero sa oras na ito ngayon ako'y mapapaamin Mahal kita may chance bang ikaw ay mapasakin O ayan nasabi na at alam mo na ngayon Kay tagal ko tong tinago sa loob ng panahon Na lagi tayong magkasama sa tambayan at inuman Minsan nga lasing ka na ang braso ko'y iyong inunan Pero walang mali siya, papel lang ay kaibigan Ngunit pinapangarap kong tayo'y magkaibigan Kaya <laughs> aminin ako sa'yo Sasabihin ako sa'yo ah Huwag ka maingay ah Ako si Batman <laughs> Joke lang Ayan na sinabi ko na Ngayon ko lang nalabas to Sa kanta Paano pag nagkita tayo ng personal na naman Pero sana sa pagkikita natin Maintindihan mo na ako Akala ko nga nun Sa akin lang may puso Mali pala Dahil pakal ang puso ko Ikaw ang babaeng nakamagnet nito Salamat